turasubiye kubaha ikaze ndabahaye mwiriwe mwebwe bakunzi b'ikiganiro aho iwanyu havugwa amaki mwabyumvise kiratanguye francine nde ku bwayo nije tugiye guteramana namwe mu buhinga bw'ibyuma hari albert wayo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 iki umwumvikana n'ibanga shaki kikumuntu kibanura kugata akarengane oh my god come to us yeah munywanyi wa mbere ku murongo halo halo halo mwiriwe maro neza eh, mumeze neza yewe tumeze neza nk'ako mutanga side mutanga side tuvugana nande muvugana wa tatuzimike inosa inosa ego eh, avuka mu ntara ya bururi komine ni matana umutima n'uwagize semuga mpagaze mu bujumbura aho ni sawa cyane rero amakuru mutamenye ego ndetse nabo mwamenye hariho mu kiyondo yuko hariho umucamanza umucamanza nyine hmm. eh, bajya ibintu by'abanyeshuri kabisa umucamanza wa hehe ah, ah, mu kirundo numvise bo kunuziye ku mashuri bajya ibifungwa by'abana kantine sikoreye ku mashuri hmm. asa abantu kabisa Mm-hmm. icyo ntawe ucanga na kurasiyo y'ubu ubu nyakagwe hano uvuze ngo icyo ntawe icyo kintu cyo kunyaga abanyeshuri ibiba byabo eh. ashinga cyo ntawe ukihanganira kabisi niba wahane byisunze amategeko mbega ngo mwabashengeze mm. bashengeze wahabona mm. bakutinaye mu gahanga bene eh, mwumvise yuko biri ko birakurikiranwa n'ubutungane nibyo mutanga sude inosa agatelefone karacitse ariko we ariko tubwira ku bijyanye n'amakuru twashikirije hano kuri radiyo isanganiro ariko turi tubabaza amakuru avugwa aho muherereye tutamenye n'ayahe alo gute furasine ni sawa gute nawe ni sawa genda mabuji ni nka musikara bujumbura mabuji gute ni sawa turashima meze neza Yemi, sawa turashima kabisa ndakuramukije nkongera nkaramusaro bere ndi wawe muntu bw'ivyo. Ah, sharadugije amaboko arakuramukije. Eh, guhama ikintu nagomba mvuge. Mhm. Mm kabisa bagerageze leta idukorera amabarabara yo ngaha mu gisagara ca Bujumbura asigaye ateye isoni. Mhm, vuze nkayahe? Ibarabara nkirya Bujumbura bubanza. Mhm. Abantu bagenda n'amaguru bobo ubu ntibakirengana basutse ibivu eh, baca uboho baranajononye. Eh. Abantu bagenda n'amaguru kabisa niba niborohegwa Mhm. eba ni ukuri kose ibarura ryononekaye rwose ariko mwarumvise mu migambi leta ifise yuko ibyo gukora amabarabara biza imbere yego nabo nibagerageza rero badukorere amabarabara n'inzego zibijejwe ziravuga ko ziri ziragerageza kunyarutsa ibikorwa eh, oya mugabo muri iyi ntabyo bariko barakora no musi ingira muhaciyeho imvura yaguye bica bibi bindi yo bica bibi bindi hamwe kiri nacyo rero kandi cyeke ibarabara nyine mhm. ibarabara ryo mu nyakabiga hmm. mabuji muri meri avuze ikibazo kijyanye n'amabarabara atameze neza alo amahoro ni sawa eh, eh, impapuro zagushyikiriza yego muri bande mbega muri bande muri bande tuganira iminani aroyizi ni mu kanyoshi aroyizi eh. ngo ngwiki ejo eh, nashaka kubivuga ku bijyanye ya kanseri mhm. abantu baragwaye muri iyi minsi twasaka ko leta yogifata mu minwe uvuze ngo abantu baragwaye muri iyi minsi ubushatse kuvuga yego abantu ni benshi cyane ibiharuro ufise bivuga gute ibiharuro nkamwe rwamenyetse makuru mwoza nko ku nko ku bitaro bifufahaza mukabiraba mm. abantu ni benshi kandi kugira kandi usanga babavurira mu mu bitaro by'abigenga mm. usanga rero basaba amahera menshi twasaba ko leta yogifata mu minwa kugira ngo ifashe abantu hama mm. n'ubusikiranganji bwo gufatana mu nda ukagabanya impapuro busaba kugira umuntu bamuhe bo mm-hmm. muba mufashije cyane mufashije abantu mukabitubariza mu busikiranganji bw'amagara y'abantu ico babivugako mm. murakoze bariko barabyumva nabo sawa umwumvikana n'ibanga reka wamwe niba cyubabona Oh my god Come to us Yeah 아하 Halo. Halo. Halo. Halo. Niriwe. Niriwe. Nimpore. Ego. Ko ndakumva bigoranye. Ariko je ndakumva. Mm, muri bande? Ejide Mucarama. Ejide. Ego. gute? Mucarama ni sawa. Ego. Kuri kintu mabuji yavuze kijanye n'imbarabara. Amabarabara, aha. Eh, mu by'ukuri birakwiye gukorwa imvura yaguye risa nabi mm. n'ayandi mabarabara asanzwe ameze neza imvura yaguyeho ho biba bigoranye mm. ashaka amabudufura ubanza agiye imvura yaguye ashaka kwitoza kuhata mm. murakoze ijoro ryiza wese yose bayage ekinindo bayage bahuza bakumuzaga bayage bahuza kumutakura bayage bahuza kugongo nayo kwankana ngo nacho bemaze Halo. Halo. Niriwe. Niriwe. Nimpore. Ego. Muri bande? Twaruzoviye Enoke. Enoke. Ego. Uhamagaye uri he Enoke? Mukinanira. Kinanira kumusaga. Ya kuri duze. Ego, hiyo havugwa maki? Havuga meza. Mm. Mm. Mwebwe imvura yaguye namwe? Cyane. Mm. Ariko ntavyo yononye. Oya. imana ishimwe hanyuma hariho ibintu bisigaye byibonekeza no mukinanira musaga mu kinanira mhm. abamotari basigaye biba amashakoshi y'abamama cyane eh. tuzi kungena amamoto ajabuka ajabuka kuri duze yego eh. apa kuri duze mhm. aca atera amanuka ino peti sumineri mhm. biba byitwa mworaba kure n'ibyo bintu none moto zirajya kuri peti semineri ubu ziva kuri duze mm. baca batera bamanuka kuri peti semineri agaca basubira mu kanyosha hariya zirashikayo bujya imoto kuri peti semineri eh, samdi eh. amuhama bashaka kuri duze eh. baca batera bamanuka bajya peti semineri aho hantu umugabo wundi naheruka umengo hari mu muturere imoto zitajyamo zimanuka kuri peti no n'ubuheruka kandi aha haruguru yadutse barasubire barashikura isakoshi umumama hari nk'igihe cy'isaha zingahe saa kumi n'imwe cumi n'ebyiri ku mutaga habona byagenze eh? gute none nta batabaje nta bamufashe bamufashe bari ku moto bashagenda bakoma induru ko ngaho hantu hama hari abantu benshi baba bari mu ikaburimbi nta kuntu bashobora kubafata kandi mu aba ari imwe ntituzi ko ari moto za leta cyangwa ko ari iz'abantu basanzwe eh. buraba yuko nk'abapolisi zishobora gusohoka cyangwa ziri gufata mbega nk'icyo kibazo mwaragituye abajejwe intwaro cyangwa b'abapolisi duhora tubona ngaho hafi ah. hmm? twariko turashikiriza kugera inoke eh, ciyumviro ciwe twacumvise sinzi ko dusundi munywanyi ku murongo nibutse ko mushaka kuduhamagara kuri mirongo irindwi na gatandatu canke mirongo itandatu na rimwe izo ni nimero zitangura hakurikira ubusa mirongo umunani na gatatu amajana icenda na mirongo itatu na gatatu murashaka kandi kutwakura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 kuko ijunja ni ijambo ry'igihugu cyacu nizova mu maboko yacu twiga urwaruka ndabivuze ndagiye twese dushaka urukundo alo alo alo alo alo ni sawa ego ni impore yego ni intore muri bande niwo bita kepe ngaha haruguru hadafiteguye keve mm. ni sawa ni sawa buhoro buhoro havugwa amaki mu gasekebuye oh twe hariho ahantu ngaha hepfo aho bita ku gakabu mhm. hariho rero abapolisi bahaje nk'ikirindira gusa si benshi mm. bitwara nabi bigenda gute aho ukuntu bafata abenegihugu bakabakubita baborewe cyangwa batashe ijoro mm. barabaduka mwo gutyo bagakubita babaduka mwo bakubita atakibaye hari igihe bishika nk'umuntu yahaza utuyoga ugasanga ariko arakubitwa atabanje kubazwa icyo afite uwahaze inzoga iyo bishyitse ukaba wahabona cyangwa ugataha ijoro mm. muhuye barakugirira nabi kweri none abantu bahuye bose kweri baramenya ko baborewe ko muvuze ngo bishyitse ngo mugahura ngo mwaborewe baca babakubita none babanza kuraba ko abantu barenganye baborewe ni ukuvuga mm. ukuntu abo bapolisi baje mm-hmm. hariho umuntu umuntu ahaba bita mu kenya niwe bigeze kuba biba mm. bishoboka ko ariwe ngo yabasabye mm-hmm. ariko turabye ukuntu igipolisi tuzi ko ari igicunga umutekano w'abenegihugu mm-hmm. ku migenzo mibi gikoresha n'ukuri keve telefone iracitse ariko reka tubwire yuko hari abapolisi aho bari bakubagura abanyagihugu ntituzi rero yuko icyo kibazo kirashikirizwa abajejwe intwaro ubuhinga bwa none bwadushwayemwo mwoba mwari mumaze kwifuza kurungikira amafaranga inshuti cyangwa umugenzi mukoresheje eko kashi yanyu hama akababwira ko akoresha rimi kashi cyangwa mwifuza kumurungikira amafaranga mukoresheje rimi kashi yanyu hama akababwira ko akoresha eko kashi ubu cakemutse burundu muti umunywanyi wa rimi kashi arashobora kurungikira amafaranga umunywanyi wa eko kashi aciye ku kanyenyeri ijana na mirongo itandatu na gatatu akanyenyeri kabiri akadirisha uwo arungikiye akayabikura ku mu aja wa eko kashi amwegereye aciye ku kanyenyeri amajana ane na mirongo ine na kane akadirisha canke naho umunywanyi wa Eko Kashi akarunkira amafaranga umunywanyi wa remi cash aciye ku kanyenyeri amajana ane na mirongo ine na kane akadirisha uwarungikiye akayabikura ku mu aja wa remi cash amwegereye aciye ku kanyenyeri ijana na mirongo itandatu na gatatu akadirisha munywanyi wa remi cash na eco cash ntimusubire kujuragirika hanahana amafaranga umwanya uwo ari we wose mukoresheje imihora musanzwe mukoresha kandi amafaranga agashika ubwo nyene mufise ico mubaza canke mugize ikibazo hamagara ku buntu ku nimero ijana na mirongo itandatu na gatatu canke amajana ijana na mirongo ine na kane abatunganirize mu kanya isase ahari abagabo ntihabwe ibara reka gupfira iyi ntazi nyabuna nimuze tuje hamwe twubake igihugu cyatwibarutse kuko ijunja n'ijambo ry'igihugu cyacu bizova mu maboko yacu twigurwaruka ndabivuze ndagiye twesedusha ku rukundo twesedusha ku mubano mwiza twesedusha ku rukundo we kandi dushaka ubumwe mu gihugu cyacu twese dushaka urukundo twese dushaka umubano mwiza twese dushaka urukundo we kandi dushaka ubumwe 你也不错。 dushaka urukundo twese dushaka umubano mwiza twese dushaka urukundo we kandi dushaka ubumwe mu gihugu cyacu aho uri hose gendera amahoro gendera ukuri n'ubutungane aho uri hose gendera amahoro yubakire wongere uyavome twese urwaruka capfirarutse tubabashinga ntaheba bushitse tubarukanywa nkanywanisha bose tuinamenwa mu kubana mu mahoro twese dushaka urukundo twese dushaka umubano mwiza twese dushaka urukundo we kandi dushaka ubumwe mu gihugu cyawe murabaye mwiriwe mwiriwe eh, n'amahoro twebwe ino ko bitagenda neza ku kijyanye n'iyo radiyo televiziyo ya muri bande tuganiraga yemwe muherereye eh? muherereye he mwitwa gute mukayogoro nitwa nzisabira fisito mu kayogoro ariyasi muheya muheya gute eh, mu fesito mm, ni sawa turi iyi dusanzwe tugikurikirana ubusinzi byahindutse ngira ni ibi birere biriko biradukorera nabi oya muradufashe mu bitubwire bahinga babikejwe emwe n'ubu ariko arabyumva alo alo muheya yagiye ariko yatubwiye yuko basa ikibazo cyo kumva radiyo isanganiro iyo baherereye twesu kwaruka dutsimba taza mu mahoro maze nyitu yariganwe zinagwaruka wese ahari yumve mu mugambi w'amahoro kuva kwino mushitsa no ku mushatsi zinagwaruka wese ahari yumve mu mugambi w'amahoro kuva kwino mushitsa no ku mushatsi asegekangure waruka twese dukanguke dutse imbataza amahoro ntaduce mu yahumye abasesango yose bariho kandi ntibazobura kuza wo oh, oh, kutosha imigambi itabaho ugwaruka twese kanguka haguruka kerebuka nitwe burundi bw'ejo gihugu gihanze amaso wowo ngihanza amasi ngihanza amasi howa okanguka oh, oh, nimuze twese ugwaruka dutsimba taza amahoro maze nyitu yariganwe zinagwaruka wese ahari yumve mu mugambi w'amahoro kuva kwino mushitsa no ku Zina zinagwaruka wese ahari umugambi w'amahoro kuva mino gushize nokumushatsi imuze tuyasimataze maze tongere tuyaharanire atakuvanguramo ko nkuko turi turi bamwe ntitube bandabizi canke base ndayibazo mu bikorwa by'iterambere kuko vyega twebwe ugwaruka tugatwebwe ugwaruka turengeramoko dufatane mu ndani kuyatsimbatyaza hamwe no mu kuyakomeza ah, ah. tugwize nkino mu guteza imbere imico na kabasogokuruza alo mwiriwe naroneza soshimike inoso ntabwo zinga kumutanga side inoso uragarutse mhm Rene na polisi umuntu avuye ku murongo yego ari umupolisi akorera kuri station hariya hepfo hepfo y'ibitaro ya mbere uve ku kadinoro eh. umupolisi yewe hari isaha zine mhm. z'ijoro mhm. rero nanibye kunywa agacupa hariya mu kamenge mhm. atarantegera azaye itariki itandatu z'ukw'icyenda antegereye rero akambwira ati ngo uvuye nabwo yatembereye kunywa agacupa ngamukamenge ku mugenzi wanjye twari kumwe ambwira ati nguwe nta kazi ngufise nguwe ngura umuntu nyene ngo waho nyene nguwe ngugiye ko ndahanuwiye mm. atangwa kunywa umufuko nanje ariko nkora umufuko mm. rero atatangwa kunsoka ibintu byose akatelefona n'uwundi hariho n'umupolisi nyene wundi batambaye mu dusa biyaducanze ababandi n'abasoda mm-hmm. wewe naca bivuze akavuga ati ngo mumureke yigire ngo abona yinywera agacupa mm. rero atatwara telefone y'iwanje mm-hmm. ayitwaye yari mu mumane yari ushaka n'intego itariki zibiri hmm. ugati none telefone kuyitwaye ngo nakoshe byuki mhm. ashamira ati ngo batuze tuko kugombora ngo tugomo tumo mirongo ibiri hmm. arayinyima ndute rose hmm. yaranyimye telefone yiwanje atambira ati ngo agutambura inyuma ahubwo ngo urayabona anje kugeza ubu ndamureka ntibigeze yamuretse na sensusi izuba yaciye kugira ngo yongere sindi ko ndabyumva uti bukiniro peti tuve muri rosiye yaciyemo imirongo gusa ngo ni ingende ngo mbone ko nemera ngo mwigoro nibe ko n'agasuka ntitahiye mm. umupolisi niyo telefone ayitwaye iyo telefone nshaka niyo kugura ntimenutse guhemba arayitwara ntiwigeze umenya aho akorera nk'uyu polisi n'umuntu abura mibarabara uje amaso mushara kujya babandi batembera waramumenye mm aho yarasanzwe ari wamumubonaho ndamubona ntiwigeze ushika imbere ngo ubishikirize eka nande nashira umurikanira ubimurikanira nandi eh nande nande sinoshobora nande abavanga nande ariko ndimo nayimva iyo telefone yanjye n'ubu ubunye nagerageje kujya kuko yo gufite ngo ayibe yego naciye ndayimurekerana nanjye naciye nanjye ibyo kwidoga ubu uramye kwishikiza inosa uriko urahindukira sindi ko ndakumva neza aha nyine uranyumva rero mhm. navuga yuko kereka abapolisi batajya abantu mm. nuko ntabwo izata bujumba yakunda cyane mu ijoro abantu ahantu mm. ababoneka mm. ntiyatinda gutekana muntu yaranze reka reka ababajejwe ko barabyumva easy time. to go back. twese turondere icyateza imbere uburundi bwacu tubusana ibikorwa alo agatelefone karacitse tugeze ku isaha zibiri z'ijoro zirenze ko iminota mirongo ine n'itandatu twigira imana twese turondere icyo ruteza imbere ibikorwa yashobora kutubakira n'akarengo ubuntu burihabwa ibigira inama kanatsinda bigira imana halo ndakumva mwiriwe mwiriwe muri bande aha ni kuri radiyo yego washitse ni mu kiganiro yego hmm, ni jean dodiye nko mu rutana hmm. ni sawa ga jean dodiye yego ni sawa hmm. yego amakuru mutamenye yego Eh, mu ndwi yahera twari twatakanze tuvuga tuti abashoboye gushyikira buramatari gusabira akaturekurira tukamanukana mu myonga utumoto kugira ngo twiyunguruze dukore n'utwo twarimye kugira ngo uruzi dutware ibyo twarimye mm. ego muri izo twasabwe ntitwumviwe kandi twashyikiriwe ariko gushika ino saha turiko turavugana rwa ruzi rwarakoze ibikorwa rukora ibikorwa rero gushika ino saha abenegihugu turi fumbereje nta n'umwe atatwarishije ni ukuvuga ubuhereye umupaka nyine twese turimo mu myongi no mu rutana twese tutashe none buramatari yabibabujije ryari eh, muri uku kw'icyenda hmm. mu nyuma mubonye ibibazo muri ko ntacyo mwigeze musubira kubaza cyangwa ngo mutume kubera ko usanga benshi bafise imitahe bakamanukana mu kurima kugira ngo bingunganye babeho mm. nari navuze nti harimwo nashobora kuronka itoni nka cumi na dutanu mm. kuzidugana n'umutwe cyangwa n'ikinga nticoroshe gusa mm-hmm. kino saa turiko turavugana umukozi kugira ngo agufashe kumanukayo mm. ubuzi rugera mu nda Eh, umukozi umwe ku munsi ubu wageze ku bihumbi cumi na bibiri ayo ageza kugeza saa sita none umukozi umwe hoho ibintu bingana amatoni yoshobora kubyikorera reka nk'ubu urumva twari ko tuvuga tuti nka kujya basi umuntu ufite nk'abakozi umunani mirongo ibiri mm. bagasahura bashyira ahantu habona imoto nayo isimbana ahabona imoto none irashobora ibyo bintu bingana gutyo ga jean doge mu ncamake gushika ino saha n'ikinga ntuyironka kubera ubu abayikeneye ababakeneye ari benshi mbe muhora mugira ibyo kwiyungunganyaho ngo murondere nk'imodoka mukoresha zozo zoboneka rero kandi mu ncamake muri sosumo baca batwima uburenganzira bwo kumanukana y'amamodoka muri sosumo ku bupikipiki byari byoroshye ne muri sosumo nibo babacungira ibyo mushobora gutwaramwo iby'imbogwa byanyu oya ni ukuvuga batanga kubera bo bafite amamodoka y'iwabo aciye mu mabarabara y'iwabo mwumva mwe musa mu micungararo ya susuma yego none ikibazo cyanyu muragitura ababajejwe mwumva oya twabahebeye kubera twese twatwarira twese turiko turarira bamwe bariko bariyahura abandi niho niyo baroriho amadeni iyumvire nk'umu hariyo abariko bariyahura kweri gajandoti yego canke no gushikuza basi nk'umuntu aba afite nk'imiliyoni ayafashe nk'ideni mw'ishyirahamwe akaba abona ahataha azoyikura mm. ubu nyine turiko turavugana jewe nari mu bubabaro kwimba nk'itoni cumi na mm. jewe mm. ariko na je kubera twagumye dutakamba kuva kare bikanka urumva nyine ngiyeyo aha niyo nkivayo nyene ndaba amasaha tugezemwo urumva kuva mu gitondo none uzana tungahe n'umutwe Mm. none hoho mu kubyanka mu kubankira ko muzijyanayo ntacyo babasiguriye nta mvo z'umutekano ah. cyangwa ikindi kintu baba barabasiguriye n'umutekano ku byuma eh, urabaho ariko murabizi yuko ariho nk'ahantu bababona yuko nk'imoto cyangwa imodoka idashobora kurengana ishobora gutera amasanganya gusumba n'imyaka tumaze tujyayo hmm. ariko kandi numva umengo muto ntimwovuga ngo twarabibahebeye kuko urumva ni byanyu no kuganira twari kuba twafashijwe ahubwo tukumvirizwa akababaro kacu kakagara basi bakatwitwarika ko hakiri kare none mwatuye ikibazo nde eh, muri rusange shandogeye telefone iramucikanye kiganiro gisigaje iminota itatu gusa nibaza ko dusigaje kwakira umunywa nyuma les grands lacs résonnent, océans de paix, de faune et de force. Le soleil rayonne et les fleurs colorent, des plaines odeurs hauteurs des montagnes du Congo. Tam tam et le beat de ceux qui t'aiment. Munywanyi eh, wa kumurongo Eh, Leonidas

murakoze reka iki ibibazo tugishikiriza abajejwe ubuhinga bw'ibyuma eeeh ubu twebwe no mu ntara y'igivure amatariki tubona cyarenze kweri hasigaye umutekano umeze neza imvura iri hose leonidas eh. n'ibujumba iragwa kabisa eh, ni igihe cyayo sawa murakoze yego leonidas niwe munywanyi wa nyuma duhaye umurongo mu kiganiro aho iwanyu havugwa amaki cyo kuri uyu wa mbere reka rero nshimire abantu bose bahagerageje kuduhamagara baronse umurongo nabo byagoye ariko kandi abo twashoboye kuvugana ibyiyumviro byabo inkuru tutamenye mu bice baherereyemo twashoboye kuzironka reka rero ndabashimire mwebwe mwese mwariko murakurikira kino kiganiro Albert Nduwayo niwe yafashije mu buhinga bw'ivyuma Francine Ndio kubwa ni kuri micro nkaba ndabifurije kugira ijoro ryiza wanyu havugwa make nta mwanya afise kumenya ibyo muri quartier ntabyo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 abavandimwe amaraso yabo